Ndabaramutse bakunzi barajyo isanganiro kaze murano makuru mu rw'ikirundi duhera ku ngingo nkuru nkuru uziyagize inama ya onijejwe umutekano yarayikuye Burundi ku rutonde rw'ibihugu bibangamiwe umutekano ingingo yakiriwe yakiriwe neza ni igihugu cy'u Burundi muraja kuvyumva murano makuru bamwe baserukira amasendika abakozi bo mushikanganje mu byo bujejwe harimo ivy'uburimye bavuga ko acibonekeza abakoresha bamwe bamwe bagifata abaserukira abakozi nk'abagumutsi navyo nyene twaye bateguriye murano makuru nayo ngo guha umwanya umuntu mufitanye amatati uka bakamwumviriza ngo birafasha kuyatorera umuti mu biga bw'ibyuma Elia Kadogo Jean Marie Mayonga nije ngiye kwashikiriza no makuru kaze Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro ano makuru tuyahere mwijanye n'ivyo gufashanya Burundi bwarakuwe ku rutonde rw'ibihugu bibangamiye umutekano ku isi kuva kuri uyu wa gatanu iyo ngingo yashikirijwe n'urongo inama nkuru ya ONU jejwe umutekano ibanje kwemezwa n'ibihugu 15 bigize ugo gwego ariko iyo nama ya ONU iraho umutekano ibona ko hakiri byinshi byo gukora kugira ukunywanisha abarundi amahoro demokrasi no kubahiriza agateka kazina muntu bitsimbatare mu gihugu ku rubuga rwiwe gwa Twitter umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu arashima iyo ngingo yari yasabwe akatari gake n'u Burundi Eline Beri yadutegura iyo nkuru iyo nama nkuru y'umutekano imenyesha ko yabanje kwihweza uko ibintu byifashe mu gihugu mu bijanye n'umutekano hamwe n'ingingo zimaze gufatwa mu kurwanya kudahana hamwe n'intambwe yatewe mu kunganisha ibitsina n'ubwigenge ku bakenyezi naho urwo rwego rwa ONU rubona ko hari intambwe zatewe gushika ubu rusanga hakiri byinshi byo gukora kugira hatsimbatara ukunywanisha abarundi uguteza imbere ubutungane bwigenga bukomeye kandi bukora neza demokarasi hamwe no kubahiriza ubwigenge nk'ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro harimo no kubamenyesha amakuru n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike gutsimbataza amahoro n'iterambere rirama mu nama ya ONU heruka igiri ya 75 uburundi bubicishije ku mukuru w'igihugu wabwo Evariste Ndayishimiye bwasabye ko bukurwa ku rutonde rw'ibihugu bibangamiye umutekano ku isi bugasigura ko bwashizwe yashyizwe ko ku gahotoro kubera za politike En ce qui concerne la présence du Burundi à l'agenda du Conseil de sécurité, nous n'avons jamais Litwigeze duhengeshanya kuvuga ko umwihwezo w'u Burundi mu nama nkuru ya ONU ijeje umutekano ku isi ufise intumbero za politike. Hiyongera ko n'inyungu za bimwe mu bihugu rutura atasano bifitaniye n'imibereho ya bene Burundi kuko atanabi bifuriza makungu. la sécurité internationale. urwo rwandiko rw'inama nkuru ya ONU iraba umutekano rurerekana impungenge ONU ifise ku bijanye n'ihohoterwa ry'agateka ka zina muntu mu Burundi ahigasaba leta y'u Burundi gukorana na ONU kugira izo ngorane zihave kubera iyo ntambwe nshasha mu bijanye n'imigenderanire y'u Burundi inama ya ONU isaba umunyamabanga mukuru guhagarika gutanga icegeranyo buri gihe ku Burundi ahubwo kikazohora gitangwa mu vyegeranyo by'umunyamabanga mukuru mu karere k'ibiyaga binini na Afrika yo hagati inama nkuru ya ONU ijejwe umutekano ku isi Burundi utwigoro twa President Ndayishimiye mu ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire n'amakungu ikayasaba gushira hamwe inguvu kugira afashe impande zitandukanye mu Burundi gushira mu ngira amasezerano yarusha iyo nama yerekana ko yafashije mu kugarukana amahoro mu gihugu mu kiringo c'imyaka 10 ku ruhande rwiwe umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi na yandi makungu ku rubuga rwiwe rwa Twitter Albert Shingiro arashima ikurwa ry'u Burundi ku rutonde rw'ibihugu bibangamiye umutekano ku isi u Burundi bwasizwe kuri urwo rutonde rw'ibihugu vyigwa ko mu nama nkuru y'umutekano ya ONU kubera uruhagarara rwo mu mwaka wa 2015 tugushimire Eli Nibere guha umwanya umuntu mufitanye amatatu kamwumviriza ngo birafasha kuyatorera umuti Alain Joseph Atungimana wo mu ishyirahamwe ry'abanonosoye ibijyanye n'inyifato psychologue sans vacances avuga ko iyo hataba kumvirizanya ekute mu gifaransa haguma ukwikekana no kwagirizanya hagati y'imigwi ifitanye amatati aganura kugira umugenzo ukumvirizanya iyo hagize abagiranira amatati iyo abantu babiri batase na cyane cyane nk'ibi bihe eh, uburundi buherukamwo bya politiki usanga harabaye ingwano harabayeho urwanko ruvuye ku migwi yica nk'iriya ku moko ku migambwe eh, kenshi abantu benshi ntibategwa ugutwi ngo bumvirize benshi bashaka kumva amajambo ava mu wundi ariko rero umaze amajambo ava mu bundi ni ukuvuga ngo ntagufasha ahubwo yaragutosekaza kuko wifuza gufatira ku cyo avuga kugira ngo wongere ku ikindi icyo nacyo wongeye ko ni kiza kumutosekaza abantu rero bashaka kuguma baterana amajambo iyo bamaze kuba baterana amajambo ubwa mbere imitima yabo ntitekana ubwa kabiri iyo umuntu adatekanye ntashobora kubana neza n'uwundi amaze kuba atabanye neza n’ubundi bashaka kuguma bankana baguma barerekana ku kajisho bamaze kurekana ukajisho n'ubutsitaye aca avuga ngo naka ni watumye nsitara ukamengo baca bapfa mu buzima busanzwe ugasanga binjiye mu muco nokwita ubuzima mbangamiramagara kubera ko mu mubiri we ntatekanye amaze kuba adatekanye abari iruhande yiwe ntibashobora gutekana mbega hajyose namukomerekeje reka ndamusabe ikigongwe amakuru yacu tuyabandanirize mu by'imibano ubukene hamwe no kutamenya nibyo bituma bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya murambya bataje amashirahamwe yo kuvuzanya nk'uko babyivugira bonyine ni mu gihe umuhuzamigambi mu ishyirahamwe memiza rifata mu mugongo amashirahamwe yo kuvuzanya mu ntara ya murambya na muyinga asaba abanyagihugu muri izo ntara ndetse nabo mu zindi ntara kwijukira mwene wa mashirahamwe kuko ngo atawumenya igihe indwara imufatira inkuru ya Gerard nibigira bamwe mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya murambya bavuga ko ubukene no kutamenya ari byo bituma batajya mu mashyirahamwe yo kuvuzanya no kubura amahera yo kuriha nararyumvise mugabo mbura amahera yo kuriha kubera iki ndi umukene niba mvuze nk'umutayi w'ibihumbi icumi bidashika cumi na bitanu wumva kuba ufise umutayi w'ibihumbi icumi ni ngorane naho bukiri hahandi aho umwana agwara ukabura icyo wifasha ko kubera iki atashira hamwe urimwo gushika ubu iyi saha n'aka kanya nta shyirahamwe ryo kuvuzanya ndashobora kujya bajya nk'ibyo ndabyumvise uno munsi buduhimiriza bakanatuba hafi bakadusigurira tukabimenya kuko urumva nka jewe kwabaye kutamenya mpuzamigambi mu ishyirahamwe memisa riherekeza amashyirahamwe kuvuzanya yo mu ntara za murambya na muyinga muganga nkuru nziza Edouard amenyesha ko abanyagihugu batera badebukirwa mu kujya muri ayo mashyirahamwe yo kuvuzanya akabasaba ariko kuyijukira mu myaka yaheze amashyirahamwe yari afise abanywanyi benshi ariko yaraciye nk'imyaka ishika ibiri ibiri itatu tubona ibitigiri bibandanya bigabanuka mu mashirahamwe atari make bisaba yuko rero tubandanya dusigurira abenegihugu tubereka akamaro k'ayo mashirahamwe tubereka inyungu zirimo kuko inyungu ni nyinshi kugira ngo ejo na hirya y'ejo abenegihugu babone yuko gutegekaniriza amagara yabo ari ikintu gihambaye tukaba twagira ngo tubwire abenegihugu baba bagisamaye bagicerewe banyaruke amashyirahamwe arabarindiriye kugira ngo bashobore kuvuzanya mu mwaka uza wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe yababwiye kuri wa gatanu ku mugwa mukuru w'intara ya Murambya amashirahamwe yo kuvuzanya atandukanye yo muri izo ntara zibiri za Muramvya na Muyinga aherekezwa n'iryo shirahamwe Mimesa yashinze urunaniro yahuza yose i Muramvya Jean bigira ku radio isanganiro tugushimire nawe Gerard nibigira bamwe mu baserukira amasendika abakozi bo mushikiranganje mu byo bujejwe harimo bavuga ko nubu hacibonekeza abakoresha bamwe bamwe bagifata abaserukira abakozi nk'abagumutsi ivyo bivugwa numwe mu banyamabanga ba sendika AEDR bakora muri ubwo bushikiranganje umunyamabanga mukuru unanirwa amasendika Febutra w'abakozi bo muri ubwo bushikiranganje we avuga ko abakoresha bameze uko bafise ivyo basha ivyo bashaka kunyegeza inkuru ya Art Arthur Kavabushi Nestor Ndayiragije umunyamabanga wa kabiri wa sendika AEDER hurikiyemwo abakozi bo mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi ngo abakoresha babo ntibarabona neza uruhara rwabo baserukira abandi bakozi. Sanzwe iyo turiko turagerageza guharanira agateka k'abakozi ahanini tusa n'abumvikana ariko ntikibuza ko tureka kugira ingorane kuko si uwo ari we wese aheza ngo atumve twe tuvyumviriye turabashikira tukavugana mugabo nabo nk'abakoresha bamwe bamwe uca usanga umenga babona yuko umenga turiko turabagwanya mu vyo bashitsemo hanyuma rero babonye ko umukozi kanaka ariko arerekana ukuri kwa sendika baca bashaka kumukumira bamukumire natwe tugiye kuhegera tugasanga ari uko mugabo kenshi na kenshi duheza twumvikanye kuko twama tuzana abantu muri inspection du travail bagaheza bakadufasha kugira ngo dushobore ntishobore kumvikana inyishu ikaboneka ariko rero ngo naho biri uko hari bimwe bimwe bahora bashobora gutorera umuti biciye mu biganiro bagira n'abakoresha abakoresha iyo turiko turavugana baradutega ugutwi tukavugana kandi kenshi inyishu turayitora ubu ndiko ndavuga nko mu minsi yahera hariho nk'abakozi wasanze bashoboye gukukurutsa hataragera ubwo ugasanga umuntu uri kuramura bimubwira umenga ntabibona neza ariko muvuganye neza ukamwereka ukuraho ukuri ukabona ko agize ati twihenze abakozi ntibabandanye akazi kabo Tarsis gahungu ni umunyamabanga mukuru w'urunani rw'amasendika nayo abakoresha bamwe bamwe bakibona ko abaserukira abandi arabonona akazi uwo munyamabanga mukuru avuga ko baba bafise ibyo bashaka kunyegeza nibaza yuko abakoresha babona yuko abahagira amasendika arabaza kubagwanya sigari bake burya mu kazi hama ibibazo byariho n'ejo bizoza iciza rero nuko abo basangiye ako kazi abo umukozi n'umukoresha bicara hamwe gura batora inyishu zirama rero nibaza yuko abakoresha bamwe bamwe bakiri bameze uko nuko ari abakoresha bafite ibyo biyotsa nuko ari abakoresha batabakumbure bashyira imbere inyungu z'akazi bashyire imbere inyungu zabo ubwo runani rw'amasendika y'abakozi bo mu bushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi rukaba ruriko rurafasha kugira abakozi bafise amadosiye ataratunganirizwa ngo ashobore gutunganirizwa igitega arthur kavabushi radiyo isanganiro isanganiro inama isumba ingimba ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'icyenda muri studio za radiyo isanganiro muri politike komine makamba mu ntara makamba iramutswa umukenyezi haraheze ikiringo kirenga amezi ane uwo mutegetsi akavuga ko kuva atanguye ayo mabanga atangorane aragira ngo nuko ari umukenyezi kandi ko nabo bafashanya mu kurongora komine naho ari abagabo bakorana neza Jerome Yakizimana yaraganiriye na Musaniro wa komine makamba aratubwira uwo ari we irakiza zuwena ni musitaneri wa komine makamba ngo abifashijwemwo n'abavyeyi biwe bari baciye kw'ishure ngo yarashoboye kwiga nawe nyene amashure nk'umukenyezi je navukiye mu giswahili uh, ah, gihe ntivyari vyoroshe kugira umwana w'umukobwa ngo yige mugabo ahanini novuga yuko twayifashijwemwo nuko n’umubyeyi wacu bari basanzwe baraciye mu ishuri naho ibihuhusi nk'umwana avukiye mu giswahili bitabuze ibijanye n'ivya politike ashikiriza ko iruhande yuko yarasanzwe avyiyumvamwo yanabivuganye n'uwo bubakanye mu buzima bwanje nguma mbona yuko ni ukugurura imiryango myinshi y'ubuzima yogura ku buzima bwiza rero na politiki nk'umukenyezi nabonye ko dufise amahirwe yo kugira ngo twinjire muri politiki na twebwe nk'abagabo niho rero nabibaza n'umugabo ndabona umengo ntacyo bimutwaye nca ndabusimbiramo nabwo nyene amaze gutogwa kuba umurongozi wa komine makamba zuwena irakiza avuga ko atangora naragira ngo nuko ari umukenyezi uh, nagize amahirwe yo kumenya kurongo kuronka ubumenyi mu vyerekeye uburongozi leadership icyo gihe rero ndamenya icyo ndi jewe nkamenya icyo mugenzi wanje ari nkamenya hondi nkamenya abo turi kumwe nkamenya n'ukugena ibiyago tugiranira ivyo rero biranyubaka bigatuma nubaka nantohaje yanje iyo ugomba kundengera hariho amabariyeri shiraho mu buzima bwiwanjye no mu kazi kanje ka misi yose e, nkatumbereza bamwe na jewe ntiyibagiye kugira ngo duhurire kuco duhuza na cane cane co duhuza kibari ciza gukorana kanovera ivyoteza imbere komite narongoye arongoye nico cipfuzo ciwe ku banyamakamba ndagomba yuko umuntu akora akorana akanovera umwe wese akabona ikibanza arimwo ko ariko aragikora neza yuko ataworengera akarimbo wundi hanyuma umuntu wese akacaja ku murimo ivyo ajejwe akabitunganya neza Zwena Irakiza akaba ari nawe mukenyezi agira kabiri atwaye komine Makamba akaba avuka mu ntara ya Muyinga Jerome Akizimana Makamba Radio Isanganiro tugushimire Jerome Hakizimana akaba ari nayo nkuru iciye isozerano makuru turiko turabashikiriza nkabasuye kwashimira mwebwe mwese mwaduteza amatwi